أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإتيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أبو داود يرويت ولي حديثي كما كدوب لتافي إمام مسلم حديثي ندبو إيدا بوكي حديثي ني إنغنتتشي ينا تكين صحيح الجامع حديثي ندبو بوكي دقري تكس بأربعين دشدا وترانا مزان الله صلى الله عليه وسلم يا قام إيدا تكين من يمن ينصح بنسا أنا تشيد شي معاذ بن جبل mu'azu dan jabal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi masa magana yace ya mu'azu wallahi inni la uhibbuka ku saurari wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yace wa mu'azu dan jabal ya mu'azu wallahi inni la uhibbuka wallahi ya mu'azu lallai ni ina son ka da sannan manzon Allah ya ce da shi usi ka ya mu'azu la tada anna fi duburi kulli salatin an taqula ya kai mu'azu ina yi maka wasiya wannan wasiyar ita ce kada ka yarda a samu kayi sallah kayi sallama har ka tashi daga wannan sallah ba kai wannan addu'ar da zan koyar da kai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ce ka rika cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ka rika cewa ya Allah ka taimaka min in iya zikirinka in iya godiya gare ka kuma in iya kyautata ibada gare ka kada a samu kayi sallah kayi ba ka tashi ba kai wannan addu'a ba to jama'a akwai abubuwa hudu da muke lura da su cikin wannan hadisi na ɗaya mu'azu dan jabal yana cikin manya-manyan sahabban manzon Allah waɗanda ake ce da su as-sabiqun al-awwal waɗanda suka fara musulunta na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yayin rantsuwa yace ya mu'azu wallahi inni la uhibbuka wallahi lalle ni ina son ka sai da ya rantsi kafin ne ya masa magana na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa usi ka ina maka wasiya kaga wasiya kuwa umarni ne mai ƙarfi ina maka wasiya kada ka yarda a samu kayi sallah kayi sallama ka tashi ba kai wannan addu'a da zan koyar da kai ba sannan na hudu manzon Allah ya ce wannan addu'a ka rika yin ta dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah malamai suka ce hatta salloli na nafilfili don manzon Allah ya ce dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah kuma addu'a da za ka yi ta cikin sallah ta fi wadda ka yi ta na waje da sallah don haka nan ka yi ƙoƙari ka riƙa yin wannan addu'a kafin ka yi sallama kun ga waɗannan abubuwa guda hudu wannan labari yana tabbatar mana cewa abubuwa uku ɗin nan suna da wuya na ɗaya tuna Allah na biyu godiya ga Allah maɗaukaki sannan na uku kyautata ibada ga Allah maɗaukaki yana da wahalar gaske. don haka nan yake zama wajibi mu koyi wannan addu'a kuma mu rika yin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Mu'az dan Jabal da yi mu rika yin wannan addu'a cikin sallolin mu kuma yanzu nan ma ku daga hannu mu Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mana mu iya zikirinka mu iya godiya gare ka kuma mu iya kyautata ibada gare ka jama'a godiya da kuke gani tana da babban matsayi a addinin musulunci godiya ga Allah tana da babban matsayi a addinin musulunci don haka nan ku saurari wannan magana da kyau malamai suka ce babu wata halitta daga cikin halittun Allah wadda Allah maɗaukaki ya ɗaukaka ta ya martaba ta ya daraja ta yi fifita ta fiye da halitta ta ɗan adam babu wannan halittar wallahi hatta mala'iku malamai suka ce hatta mala'iku ba su samu halitta mafi ɗaukaka da daraja da martaba fiye da ɗan adam ba don haka nan ashe wa godiya take zama wajiba kan kowane musulmi a lokacin da Allah maɗaukaki ya gama halittar ɗan adam sai ya masa umarni da abu guda ɗaya tak bayan Allah ya gama halittar ɗan adam sai ya umarce shi da abu guda ya ce abu ɗaya ne kacal nake so ka yi min wannan abun ka shine godiya ka gode mu illa iyaka ku duba sura guda daga cikin surorin ƙur'ani ƙur'ani akwai surori ɗari da goma sha hudu to sura guda aka yi mata suna al'insan ɗan adam sunan suran kenan sa’an hadisi ya taho cikin littafin imam muslim abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duka ranar juma'a in dai juma'a ta zo to sallar asubahi manzon allah yana karanta surori guda biyu a raka'ar farko yana karanta suratul sajda a raka'a ta biyu kuma yana karanta suratul insan duka ranar juma'a manzon allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan surori yake karantawa a sallarsa sallah ta asubahi a raka'a ta farko ya karanta suratul sajda a raka'a ta biyu ya karanta suratul insan ashe kaga ya kamata limamu su yi koyi da wannan ya kamata a ce dukkan mu yi koyi musamman limaman mu mu rika karanta waɗannan surori a sallar asubahi to malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta waɗannan surori duka ranar juma'a saboda a wannan rana ne Allah maɗaukaki ya gama halittar ɗan adam a wannan rana ne Allah maɗaukaki ya sa ɗan adam cikin aljanna a wannan rana ne Allah ya fidda ɗan adam daga aljanna kuma a wannan rana ne ma duniya za ta kai saboda haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta waɗannan surori a sallar asubahi ta sallar ta ranar juma'a kun ga kenan ashe akwai buƙatar mutum ya rika tuna wannan rana rana da aka gama halittan babansa annabi adam ranar da aka sa babansa cikin gidan aljanna kuma ranar da aka cire babansa daga gidan aljanna kuma ranar da za a yi tashin kiyama bai kamata a ce dan adam ya manta wannan rana ba bai kamata ba don haka ne yasa manzon Allah duka ranar juma'a yake karanta waɗannan surori guda biyu ka gani to mu ɗauki suratul insan da farko mu duba mu gani me take karantarwa suratul insan ɗaya daga cikin surori biyu da manzon Allah yake karantawa a sallar asubahi ta ranar juma'a menene take karantarwa ita wannan sura Allah ramma farko tambaya Allah madaukaki yayi yace ne bismillahir rahmanir rahim هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا wannan aya ta farko tambaya Allah madaukaki yayi a suratul insan ɗaya daga cikin surori 114 na Qur'ani Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shin wani zamani ya taba zuwa ga dan adam wanda a cikinsa ba a ambaton dan adam ko ko ba a taba samun wannan zamani ba shin an taba samun wani lokaci a tarihi wanda ba a san dan adam ba domin ma ba a halicce shi ba an taɓa samun wannan lokaci ko kuwa a'a Allahu akbar jama'a ku dubi mutanen da ke wannan guri kuma ku dubi yawan jama'an da ke ƙasar nan Najeriya ina tsammani da kyar a samu mutumin da ya fi shekara ɗari biyu da haihuwa a yau yana da wuya a samu mutum a doron ƙasa a wannan ƙasar tamu Najeriya wadda shekarunsa suka kai ɗari biyu kuma aka ce mana a Najeriya akwai mutane daban-daban sama da miliyan ɗari sannan Najeriya ɗaya ce daga cikin ƙasashe na duniya sama da ɗari biyu ko ɗari uku amma baki ɗaya duniyar nan in ka tara yawan jama'an nan da ƙyar ka samu wanda ya fi shekara ɗari biyu da haihuwa a yanzu idan aka ce za a yi lissafi shekaru ɗari biyu da suka wuce wallahi ɗayan mu ba haife shi ba baki ɗaya duniya to wai abin tambaya a nan shine a wannan lokaci shekaru ɗari biyu nan da suka wuce ina muke duka mutanen da ke duniyan nan ina muke shekaru ɗari biyu nan da suka wuce ni wannan tambaya sannan waye halicce mu wai da can ina aka tara miliyoyin yan adam din nan sannan kuma daga baya da aka halicce mu din nan waye ya halicce mu Allah ya ba mu amsa ta aya ta biyu me yace mana inna khalaqana insana وأزلفت الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا bayan Allah madaukaki yayi waccan tambayar sai to ga amsa inna khalaqnal insana mu muka halicci mutum da can babu shi to yanzu mu muka halarci shi min nutfatin daga maniyi amshajin garwayayye maniyin mace da namiji nabtalihi muna jarrata shi a canza masa hali zuwa ga wani hali a canza masa launi zuwa ga wani launi har dai ya kai mutum Allah ya ce to faja Allahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji mai gani Allahu akbar to bayan Allah madaukaki ya gama halittar dan adam kuma fa akwai wani alƙawari da ya masa akwai wani umarni da ya masa me yake إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا sai Allah madaukaki ya ce inna hadainahu sabila bayan mun gama halittar dan adam sai muka shirye da shi hanya guda ɗaya tak hanya ɗaya tak imma shakiran wa imma kafura imma ya kasance mai godiya imma kuma ya kasance mai butulci shikenan babu na uku ashe kenan jama'ar musulmi wannan abin da Allah maɗaukaki ya wajabta wa ɗan adam wato godiya gare shi wannan abin tun bayan halittar ɗan adam Allah maɗaukaki ya sanya kuma kafin mu faɗi yadda siffar wannan godiya take ya kamata mu dubi ɗaya suran da manzon Allah yake karantawa a sallarsa ta asubahi suratu sajda mu fara da aya ta uku domin ita ma wannan suran wannan alkawarin take karantar da mu a aya ta uku Allah madaukaki ya ce da mu Allahu allazi khalaqa samawati Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh na'am ma lakum min dunihi min دونه من ولي ولا A sajda aya ta uku Allah madaukaki yace, Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah dan fa shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su duka shi ya halitta yayi wannan halittar fi sitati ayamin a cikin kwanaki shida kacal jama'ar musulmi daga ranar Lahadi Lahadi Litinin Talata Laraba Alhamis ya gama halitta ranar Juma'a sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi daidaituwa wadda ta dace da shi shi kadai ya san yadda ya wannan daidaituwa malakun min dunihi min waliyin ku mutane ba ku da wani majibinci kuma bayan Allah wala shafi'in kuma ba ku da wani mai ceto in Allah ya kama ku da azaba ya kama ku da duka babu mai zuwa ya ce bari babu mai iya ceto gurin Allah madaukaki afala ta wannan to shin ku ba ku yin tunani متى تي آية تقف على رمى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه أكني. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ألا نشيك شريع الأمر دق السمح kolin koliya saman bakwai Allah yake shirya al'amari minas sama'i ilal ardi daga sama zuwa ƙasa ya turo mala'ika da shi tafiya tsakanin sama da ƙasa malamai suka ce tafiya ce ta shekara ɗari biyar idan wannan mala'ikan ya kawo umarni na Allah maɗaukaki sun ya aruju ilahi sannan ya sake hawa ya koma gurin Allah tafiya ta shekara ɗari biyar in ka haɗa lissafin nan tafiya ce fi yamin a rana guda mala'ika yayi lakinnahu yaqta'uha fi tarfati ainin amma a kiftawan ido mala'ika yake yin sa ya zo ƙasa ya koma sama a kiftawan ido in ka haɗa lissafi Allah madaukaki yace kana miqdaruhu alf sanatin mata ta'uddu wanda kima gwargwadon wannan tafiyan shekara dubu ne a lissafin ku yan adam amma Allah madaukaki yana nufin mala'ika yayi sa a cikin kiftawan ido Allahu akbar me yake mana a gaba ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك تشيونا الله عالم الغيب شيني مثلا قوي والشهادة لكما أبن دي بينا العزيز مبوعي الرحيم كما ميجين كي كاقا يا هذا أبو بوا قرابيو Allah mabuwayi ne amma mai tausayi kaga dan adam in ya zama mabuwayi to ana rasa tausayi ranar da ka san ba wanda ya fi ka karfi a garin nan shikenan kuma ma ya shiga uku ko Da hali a yi magana yanzu kana dukansa to shi Allah da yake mabuwayi ne ya gagari kowa amma kuma sai ya zama arrahimu mai jin kai mai karfi ne amma kuma ga tausayi Allahu akbar da haka nan malamai suka ce cikakke ɗaukaka kenan menene gaba kuma Allazi ahsana kulla shay'in khalaqa haka ne wa bada khalqal insani min Allazi Allah min dai ahsana kulla shay'in khalqahu shine wanda ya kyautata ma kowani ya kyautata ma kowani abu halittarsa in ka dubi ya hagu ba su kin madama tsawo ya gama kyautata halitta baki dai sai ya ce to wa bada a kalkal insani min tini sai ya fara halittan dan adam daga laka a rana ta shida an fara halittan ranar lahadi aka gama ta ran juma'a sannan a wannan rana bayan Allah ya gama halittan sama da ƙasa da abin da ke tsakaninta sai ya halicci dan adam don haka nan dan adam shine abu na ƙarshe da Allah ya halitta ya kuma fara halittansa daga laka kun ga ana ba mu labarin halittar dan adam menene zo a gaba ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله تؤمى زوريا النبي آدم سوكا sai أكا سنيا أصل هلتا سمي ماء مهين daga ruwa wanda yake mawulakarci daga ruwa ruwa na maniyi shi annabi adam halittarsa daga ƙasa ne daga lata amma kuma zuriyarsa halittarsa sai ta zame daga ruwa na maniyi a ɗebi ruwan maniyi na namiji da mace kuma a garwaya shi kenan sai a samu halitta Allahu akbar to mu koma dai halittar annabi adam din nan aya ta gaba me yace thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi thumma sawahu sannan sai Allah madaukaki ya daidaita halittar annabi adam kun ga da ya halicce shi daga laka bayan ya halicce shi daga laka ya gama halittar shi kenan sai kuma ya daidaita shi kunnen dama baya fin na hagu idan dama bai fin na hagu hatta kofar hanci na dan adam daidai suke ya daidaita masa hannaye da yatsu ya ba shi kafafu guda biyu ya masa komai daidai sawahu ya daidaita halittarsa bayan ya gama kirarsa wani faka fihi min ruhihi sai ya busa masa kuma daga ruhinsa kaga an samu rai to sai Allah ya dawo maganan ba ma annabi Adam kadai ba har ku yan Adam waja'ala lakum sam'a waja'ala lakum sam'a wala basara wala fida da kaka anan sai aka ce waja'ala lakum sam'a ya sanya muku mutane baki ɗayan ku a sam'a ya sa muku jiwal absara da gannai gaba ɗayan ku bayan an gama halittar nan kaffa mai Allah madaukaki ya ce. Qalilan ma tashkurun. Amma kaɗan kawai kuke godiya. umarnin nan na farko dai shine godiya da Allah madaukaki ya gama halittar dan adam sai ce to ka gode mu kun ji inda abin ya zo karshe qalilan ma tashkurun kaɗan kawai kuke godiya Allahu akbar ashe dai duka surorin nan da manzon Allah yake karantawa a sallar asubahi ta ranar juma'a suna tunatar da mu ne halittar annabi adam na farko da kuma wannan umarni da Allah madaukaki yayi ma dan adam shine ya gode ma Allah waɗannan surori suna tunatar da mu game da godiya ga Allah maɗaukaki kun ga a suratul insani Allah maɗaukaki ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura bayan an gama halittar dan adam an shirye da shi ta farki guda imma ya zama mai godiya ga Allah imma ya zama mai butunci. a suratu sajida kuma kun ji yadda kissa ta zo Allah madaukaki yace sun musawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sama wal absara wal af'ida sai yace qalilan ma tashkuru surorin nan guda biyu duk suna mana magana ne akan mu kasance masu godiya ga Allah madaukaki kun gani to hakika Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa kaɗan ake godiya daga cikin mutane to wannan magana cewa kaɗan ne masu godiya ba wannan surar kaɗai Allah ya yi ba ya yi a gurare da yawa cikin ƙur'ani misali mu koma suratul arafi aya ta goma yace wa laqad makkannakum fil ardi wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish ya ce a ƙarshe qalilan ma tashkurun Allah madaukaki yace wa laqad makkannakum fil ardi haqiqa mun tabbatar da ku a cikin ƙasa mun shugabantar da ku akan komi kana da iko akan shanu kana da iko akan raƙumai kana da iko akan dabbobin gida da na daji baki ɗaya Allah maɗaukaki ya tabbatar da ɗan adam ya ba shi shugabanci akan komi sai ce waje Allah na kun fiha ma'aish kuma mun sanya muku abubuwan jin daɗin rayuwa iri-iri a cikin duniya ɗin ga mota ga jirgin ruwa ga jirgin sama ga keke ga babur ga rediyo ga tv tafiyarka daban zamanka daban kwanciyarka daban cin abincinka daban shan abin shanka daban wallahi rayuwa ta dan adam baki ɗaya ta bambanta da rayuwar duk wata dabba abincin ma iri iri ta gani Allah ce to qalilan ma tashkuru kaɗan dai kuke wannan godiyar da nace ku subhanallah to Allah ya ci gaba da bamu labari a cikin wannan sura ta Arab ya gaya mana cikakken tarihin abin da ya auku lokacin da ya halicci annabi adam menene dalilin butulci na dan adam gashi Allah madaukaki ya yi wa dan adam falala mai yawa ya masa ni'ima mai yawa da martaba da daraja amma kuma dan adam kaɗan ake samu cikin mutane wanda ke godiya ga Allah madaukaki menene asalin wannan butulci din wai Allah ya ci gaba da bayani a wannan sura ta Arab aya ta goma sha ɗaya me yake a gaba wala kad khalaqna laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin Allah ya ba mu cikakken tarihin abin da ya auku yace wa laqad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku ku yan adam a lokacin da muka halicci annabi adam kun ga kuma mun halicce ku domin inda babu annabi adam da babu mu ko domin annabi adam shine asalin mu shi ya haife mu Allah yace to wa laqad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku thumma sawarnakum sannan muka suranta halittar ku bayan mun gama komai sun makulna lil mala'ikati sai muka ce wa mala'iku isjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam me ya faru fa sajadu sai suka yi sujjada illa iblis sai dai iblis lam yakun min sajidin shi bai kasance cikin masu masu sujjada ba a lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam ya yi umarni mala'iku su yi sujjada mala'ikun nan sun yi amma iblis ya ki me ya faru gaba qala ma mana'aka qala ma mana'aka alla tasjuda ibamartuk Allah madaukaki sai ya tambaye shi a wannan lokaci da yake yi sujjada sai ya ce masa ma mana aka an Allah tasjuda iz amartuka me ya hana ka ya kai iblis ka ki yin sujjada lokacin da na umarce ka me yace قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من an كجا iblis ya ba wa Allah, sai Iblis ya ce ma Allah maɗaukaki abin da ya sa na ƙi yin sujada ga annabi Adam ana khairu minhu saboda halitta ta tafi tashi ni ne mafifici a kansa ni min nari ni ka halicce ni da wuta daga wuta wa khalaqtahu min tini shi kuma ka halicce shi daga laka ta ya za a yi kuwa wanda aka halicce shi da wuta ya yi sujjada ga wanda aka halicce shi daga laka kun ga ya mummunar kiyaki ya yi girman kai ga Allah madaukaki me Allah ya ce da shi قال فهبط منها نعم. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاجرين قال تعالى مدوكي يتي فهبط منها سيك سوكدك إتا الجنة لميري ينا كوما وغا الجنة أقول واسمع لمن تفسيري كسوكا جدا الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها ba zai taɓa yiwa gare ka ka riƙa yin girman kai kuma kana cikin aljanna ba ba zan yiwu ba aljanna ta wace na umarce ka ka yi sujjada ka ƙi ya za ka yi girman kai kuma kana cikin ni'imata ka fita Allah ya ce fakhruj sai ka fita daga aljanna innaka minas sagirin kuma lalle kai kana cikin makaskanta saboda ya yi girman kai ga Allah madaukaki don haka nan Allah ya mai da shi makaskanci kafin hadisi ya tabbatar mana in kana son ɗaukaka to ka riƙa kaskantar da kanka in ko kana son Allah ya kaskanta ka to ka rika nuna cewa ka fi kowa da zaran ka nuna na fi kowa a garin nan to sai Allah ya mai da kai wanda ya fi kaskanci a wannan gari in ka nuna ko ka fi kowa kaskanci sai Allah ya ɗaukaka ka Allahu akbar iko na ubangiji kenan take iblis yana girman kai Allah yana kaskanta shi Allah ka tsare mu me ya faru gaba قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال سي إبليس يتشي كاتم متئن ينا دا موغن بما إبليس كريبا idan ɗan adam ya in yana da mugun nufi to ko ya yi kuskure baya yadda ya yi kuskure yana da wuya ku lura da malami in ya ɓace malami in ya bar hanya in ya yi kuskure ba zai yadda ya yi ba in ya yi kuskure ƙoƙari yake ya rufe wannan kuskuren da wani kuskure kun kuma san cewa kuskure ɗaya baya rufe kuskure guda sai ka kawo kurakurai sama da ɗari kafin ka danna guda duk da haka nan wannan kuskuren wallahi ba ka iya rufe shi don haka nan sayyiduna ali yake cewa mafi munin zunubi shine ka dama dama kayi zunubi yau in ka yarda kayi laifi da ka roki Allah sai ya ce ma amma abin da ya fi zunubi girma shine ka musanta kayi zunubin ka kiyarda kayi laifi kun ga iblis ya yi kuskure ko lokacin da Allah madaukaki ya ce to fita daga aljanna me ya kamata yi ya Allah ka gafarta mu dan ko ya samu Allah mai gafara amma da shike wato akwai taurin kai da gangan ya ya saba wannan umarni na Allah madaukaki sai yayi kokari ya danna wannan kuskuren nashi da aka ce fita daga aljanna sai ya ce to fa anzirni ila yawmi yub'athuna wannan mutanen nan sune ka sune ka kore daga aljanna a kana su ko to ya Allah ina son ka jinkirta min kar ka kashe ni har zuwa ranar da za a tashe su a kiyama kaga fa maimakon ya yace ya Allah ka gafarta mu a sai ce to amin jinkiri zuwa ranar da za a tada wannan waɗannan mutanen shi kuwa Allah madaukaki malamai suka ce tunda kuka ga Allah ya amshi addu'ar iblis to kar ka yi mamaki maƙiyin Allah ya roƙi Allah Allah ya biya ma Allah yana biya ma bukata gwargwadon niyyarka Allahu akbar ya Allah ka samu cika da imani Iblis ya ce ya Allah ka yi min jinkiri zuwa ranar da za a tada mutane me Allah ya ce ya ki amsa mara qala innaka minal munzirin Allah ya ce je ka kana cikin waɗanda ake wa jinkirin na yarda ba zan dauki ran ba abin da ya sa Allah ya yarda saboda ya cika wani alkawari da yayi tuni ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma ya yi alkawari sai ya cika wuta da mutane to idan ba a kyale iblis ya yi tsarna ba ta ina za a samu waɗanda za a tura wuta to sa sai Allah ya ce je ka an ma jinkiri din me yace gaba قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال سيد إبليس يكي تو تند شيك أمن جيكيري يا أبنجي بزا أكشي نبحر زوا رانا بزا أتاد متالي فبما أغويتني to tun da har ka batar da ni ka hallaka ni ya ubangiji wasu malamai suka ce rantsuwa yi ina rantsuwa da hallakawar da kai min ya Allah la udanna lahum siratakal mustaqim wannan tafarkin naka kakkiya wannan tafarkin naka miƙaƙe na yi alkawari zan zauna a kan hanyarka sai na ɓatar da mutane baki dai la'aƙa'udan udanna lahum zan zauna a hanya a wannan hanya ta taka ya ubangiji zan zauna in yi ta ƙoƙarin ɓatar da su me yake ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن من بين أيديهم ومن خلفهم don aya tana da zai. ya ce su mala'aci yanahum sannan zan taho musu ya ubangiji mutanen nan da na ɓata sanadinsu da na halaka a sanadinsu to zan taho musu min bayni aidihim ta gabansu ta gaba zan taho wa ɗan adam gashi ya sani ni maƙiyinsa ne iri da mudu a mazubi na yi alwashi sai ka yi mamaki ga ɗan adam ya gane wannan ƙungiya halaka ce wallahi ya gani ƙuru-ƙuru yana gani da idonsa amma yana bi alƙawari ne na iblis shaidan ya riga ya yi alƙawari sun mana atiyannahum min baini aidihim ya ubangiji na yi alƙawari zan taho ta gaba gaba gaɗi. mutum yana gani na ya san ni makiyinsa ne a masa ya bi ni sai na jefa musu shakka a cikin al'amari na lahira sai an waye gari ba sa yarda ma akwai kiyama sai ya ce wa min khalfihim zan zo musu kuma ta bayansu. Da haka ne shaidan zai zo maka ta ilimi ya zo maka ta jahilci da ilimi shaidan na batarwa da jahilci ma shaidan na batarwa jama'ar musulmi me yake kuma gaya mana jiha guda biyu wa anaimanihim wa an shama'ilihim ya isa yace wa an aimanihim zan zo musu ta daman su wa an shama'ilihim kuma zan zo musu ta hagu jama'a ku ji shedan zai taho wa dan adam ta gaba da baya ta dama da hagu sai yace to menene a karshe wai ولا تجد أكثرهم شاكرين wannan godiyar da kace su yi maka zaka samu mafi yawan su ba za su yi ta ba mun sake dawowa ashe dai abun nan da Allah madaukaki yake so dan adam yayi shine ya gode masa wannan abin tuni Allah madaukaki ya riga ya yi magana da Iblis Iblis ya ce sai ya yi alkawari sai ya bar da dan adam ya hana shi yin godiya ga Allah madaukaki لا حول ولا قوة إلا بالله أقوى مجانا دا الله مدوكي يتي قال اخرج منها قال اخرج منها فإنك رجيم قال اخرج منها مذؤوما مدحورا قال اخرج منها مذؤوما مدحورا yace laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in a wannan lokacin sai Allah madaukaki yace ukhruj min hafi ta dai daga aljanna maz'uman madkura tana wulakantacce la'antacce laman tabi aka minhum kuma lalle wanda ya bi ka daga cikin mutane la amla anna jahannama minkum ajma'in nayi alƙawari lalle sai na cika jahannama da ku baki daya Allah ka saba mu ciki jama'ar musulmi hadisi ya tabbata cikin littafin imamu imamu ahmad da imamu hakim da ibnu hibban abu dawud da ibnu majah da kuma imamu nasa'i wannan hadisin yana cikin sahihul kalimi tayyib na ibnu taymiya yana sahihul jami' hadisi na biyar Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan alkawari da Idris ya yi duka safiya kuma duka yamma yana wata addu'a manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam kun ga dai manzon Allah ba yanda za a yi Iblis ya batar da shi ko to amma fa shi yake wannan addu'a illahirin safiya kuma illahirin yammaci duk safiya kuma duk yammaci sai manzon Allah yayi wannan addu'a saboda alkawarin da Iblis yayi cewa zai zo ma dan adam ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta ko ina kenan gabas da yamma kudu da arewa manzon Allah yake addu'a to ya ubangiji Allah ka shiga tsakanina da shi saboda wannan alkawari wannan addu'ar Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afiya fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روآتي سيتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك اللهم أن أبتال من تحتي duk safiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a haka kuma yammaci yana roƙon Allah maɗaukaki ya tsare shi ta gabansa ta bayansa ta damansa da hagunsa saboda babu nahiyar da shaidan baya zuwa ma ɗan adam ya tabbata ya batar da shi ta ko yana zuwa ma mutum kun gani kun ga ya kamata mu yi ƙoƙari mu koyi wannan addu'a akwai zikiri da ake buƙatar musulmi ya riƙa yi safe da yamma to wannan yana cikin su فدقها نوم فاكي والله أدعاء اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ya Allah ka tsare ni ta gabana alkawarin nan da shedan yayi cewa zai taho ta gaban dan adam ya badda shi ya Allah ka yi min tsari wa min khalfi kuma ya Allah ka tsare ni ta bayana alkawarin nan da iblis ya cewa zai taho ta bayan dan adam ya badda shi ya Allah ka tsare ni wa an yamini ya Allah ka tsare ni ta dama na alkawarin nan da iblis ya ce wa zai taho ta daman dan adam ya bar shi ya Allah ka min garkuwa wa an shimali ya ubangiji ta hagu na ka tsare ni kada ka ba wa shaitan dama ya zo min ta hagu bare har ya bar ni sai ya ce wa min fauki har ta sama na ya ubangiji ka tsare ni sai ya ce wa a'udhu bika allahumma an ugtala min tahti kuma ina neman tsarin ka ya ubangiji kada a nutsar da ni ta kasa na kada ka bawa shaidan damar ya zo min ta kowace nahiya subhanallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a yake wannan addu'a to idan manzon Allah zai yi addu'an Allah ya tsare shi daga sharrin iblis akwai wani malami ko da yake da alwashin ya kubuta hmm? duk sahiya kuma duk yammaci manzon Allah yake wannan addu'a la hawla wala quwwata illa billah to mu takaita a nan domin ayoyi suna da yawa waɗanda suke bayani a kan godiya bayan Allah na ɗaukaki ya halicci annabi Adam bayan ya halicci ɗan Adam abin da aka umarci mutum da shi ne ya gode ma Allah godiyan nan jama'a tana da wahala don haka nan Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa godiya rabi ne na imani in ka tara rassan imani guda saba'in da tara za ka samu fiye da rabi a kan godiya suke mara godiya ga Allah baya sallah mutumin da baya godiya ga Allah za ka samu bai sallah bai azumi bai zakka bai haji bai bautan Allah ba zai kiyaye dokokin Allah ba domin abin da kishiyar godiya ita ce butulci ko wanda ke wa Allah maɗaukaki butulci shine wanda yake saba umarninsa. ashe kaga bin umarnin Allah maɗaukaki shine godiya gare shi to yaya siffar godiyar nan take kuma sau nawa yake wajaba musulmi ya gode ma Allah kaga dai mun yi bayani tsayuwar mu ta bambanta da ta dabba zaman mu ta bambanta da ta dabba kwanciyar mu ta bambanta da ta dabba rayuwar mu mutuwar mu tunda har mutum zai mutu kuma a masa sutura dabba ana mata haka kuma ku duba Allah maɗaukaki ya ba mu baki mafi kyau ya ba mu harshe mafi kyau ya ba mu haƙware mafi kyau ya ba mu idanuwa mafi kyau ya ba mu fatan jiki mafi kyau ga abubuwan jin daɗin rayuwa iri-iri jama'ar musulmi in ka zauna za ka kirga ni'imomin Allah waɗanda Allah maɗaukaki wa ɗan adam wallahi ba za ka iya ba me ya ce wa in ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inna Allah laghafurur rahim Allah maɗaukaki a suratul nahl aya ta 18 ce wa in ta'uddu ni'matallahi in kuka zauna kirga ni'imomin da Allah maɗaukaki yayi wa ɗan adam la tuhsuha ba za ku kididdige su ba suna da yawa inna Allah da gafuru lalle Allah mai gafartawa ne mai yawan gafara ne rahimu kuma mai jin kai ka gani to ni imomin da Allah madaukaki yayi mana suna da yawa to sau nawa yake wajaba mu gode ma Allah sau nawa yake wajaba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani ya bayyana mana wannan amsa cikin hadisai masu yawa kuma ingantattu waɗannan hadisai sahabban manzon Allah guda hudu suka ruwaito da Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira da Abu Zarr al da Abu Musa al-Ash'ari a riwaya ta Abdullahi dan Abbas ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 576 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yawan godiyan da yake wajaba mu yi ma Allah madaukaki manzon Allah yake a jikin dan adam akwai gaba guda 360 fi ibni adam situna wa salasu mi'ati sulama a jikin dan adam akwai gaɓuɓɓa guda ɗari uku da a wata riwaya yace azmin a wata riwaya yace mafsalin kowane mutum yana ɗauke da waɗannan gaɓuɓɓa guda ɗari da sittin ta gani to don haka nan ana son mutum ya gode ma Allah yawan gaɓuɓɓan da ke jikinsa don haka nan ana son a rana ka yi godiya ga Allah sau nawa sau ɗari uku da yawan gaɓuɓɓen da ke jikinka yawan adadin godiyan da ake so ka yi kuma ku lura a kowace rana yake waje ba mu gode ma Allah adadin yawan gaɓuɓɓen jikinmu kowace rana ba wai in ka gode ma Allah na rana guda shikenan ka gama ba in ka yi godiya ga Allah sau ɗari uku da sittin a yau to gobe ma za ka yi haka jibi ma za ka yi haka wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu ka duba littafin Imam Bukhari hadisi na 2989 maka kamar yadda kake cin moriyar Allah madaukaki kowace rana ai kaga kowace rana kana samun moriya ko ni'imomi daban-daban to wanda kake cin moriyar ni'imomin Allah kowace rana hakan nan yake wajaba ka gode ma Allah adadin gatsutsan da suke jikinka a kowace rana don haka nan abin akwai haɗari akwai haɗari jama'ar musulmi wannan taro da muka yi a wannan guri idan muka yi layi guda aka ce muna son mu ji mutum nawa ne a yau kaɗai ya gode ma Allah sau ɗari uku da sittin mutanen ba su da yawa sau ɗari uku da sittin kai godiya ga Allah maɗaukaki a kowace rana abin akwai haɗari domin a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu insanin yuktabu ismuhu min ahlin na idan garin Allah ya waye Allah zai ce duniyan nan gaba ɗaya mala'iku ku rubuta kowa ɗan wuta ne in ji manzon Allah in dai gari ya waye to Allah yana cewa mala'iku baki ɗaya wani ɗan adam da ke duniya ku rubuta ɗan wuta ne har malamin nan da yake jira kowa sai an rubuta duk wani malami da jahili duk wani dan adam sai an rubuta dan wuta ne in gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai in yammaci ta yayi aka samu mutum ya isar da yawan wannan godiya to shikenan adada tilka sittina wa mi'ati sulama idan yamma yayi lokacin da yamma ta yi Allah madaukaki zai ce to mala'iku su waye cikin mutanen da kuka rubuta ‘yan wuta ne su waye suka yi godiyar nan sau ɗari uku da sittin mazan Allah ya ce idan mutum ya yi wannan godiya sau ɗari uku da sittin amsa mahu waƙad zuhziha anin na. a wannan rana mutum ya kai yammaci an kakkaɗe sunansa daga cikin yan wuta yanzu yana cikin yan aljanna in fa ya tsaye da wannan godiya ga Allah maɗaukaki sau ɗari uku da sittin don haka nan ashe babu mamaki a farkon karatun nan nace da ku mu'azu dan jabal manzon Allah sai da yake masa inni la uhibbuka wallahi ina son ka mu'azu fala anna an taqula dubura kulli salatin kar ka yadda ayi ka yi sallah ka gama ka tashi ba ka yi wannan addu'a ba Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika manzon Allah yake gaya wa mu'azu dan jabal ka riƙa roƙon Allah ya taimaka ma ka iya godiya ga Allah domin sai Allah ya taimaka mana abin yana da yawa wallahi Abdullahi dan Mas'ud ya ce in ka tara imani gaba ɗaya a shukuru nisbuhu godiya ya ɗauki rabin imani godiya da kuke gani wallahi jama'a ta ɗauki rabin imani ka duba al-ihya'u na Imam Ghazali Ghazali juzu na biyar shafi na 78 shi kafiri mai butulci ne baya wannan saboda haka nan a wata sura Allah ya tunziri wato sai da ya fushi Allah maɗaukaki magana ya ce ƙutilar insanu menene da Allah ya أكفره da ya ce ƙutilar insanu Allah ya la'anci ɗan adam malamai suka ce kafiri ake nufi. Allah ya tsine wa mutum sai aka ce kafiri ne saboda akasarin mutane ba su yi godiya ga Allah don haka sai Allah ya ce al-insan kawai ka duba tafsirin abu hayya kutilal insan Allah ya la'anci mutum sai ce ma akfarahu me ya fi shi butulci me ya fi dan adam butulci menene a gaba yace min ayyi shay'in khalaqa yace min ayyi shay'in khalaqahu wai daga wani abu ne na Allah ya halicce shi sai yace me من نطفة خلقه فقدره من نطفة دجمني خلقه الله يهلي تشيش فقدره سي ديدي تهلي سي قدر تشي ثاني أقبا ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى سنة يسوك إيمة حنيا تريوا الله أكبر أكا سوك آوة لن أدم حنيا تريوا ترى قبا ثم Sannan kuma, سنكم ألا مدوك كيئة لو شرنسا har ma kuma akwai wata ni'ima bayan mutuwar mutum fa aqbarahu aka sashi aka bari domin dabba ba a mata wannan wannan ma ni'ima ce me yake mana a wannan guri thumma idha sha'a anshara thumma idha sha'a anshara sa'annan in Allah ya so an ansharahu zai tada shi a kiyama to amma akwai abin damuwa menene Allah yake kalla lamma ya qabi ma amara ka kara guda kalla lamma ya qabi ma amara ka kara guda su zama uku kalla lamma ya ma amara mu je na hudu kalla lamma ya qabi ma amara sai kai bakwai كلا لما يقض ما أمر أني بيركو كلا لما يقض ما أمر بيتي كلا لما يقض ما أمر wato Allah madaukaki ya ba wa malamin nan murya kai Allah ka ji kan zakariya Allah kai masa rahama wato Allah ya baka qur'ani ka haddace ya baka ilimin tajwidi sannan ya baka murya abin ni'ima ta ƙare wani na nan karatun ma bai iya ba kamar ana goge amma ya tashi suke zagin mutane a gari Allah ka tsare mu Allah ya ce kalla lamma ya qubi ma amara ya. dan adam har ya mutu bai cika abin da aka umarce shi ba har mutum ya mutu bai cika wannan umarni da Allah madaukaki ya masa na yin godiya gare shi ba subhanallah ya Allah madaukaki ka sa mu iya cika wannan godiya da ka umarce mu da yi Allah madaukaki ka sa mu tsai da ibada yanda kake so kuma ya ubangiji Allah ka sa mu cika da imani bayani akan godiya yana da yawa kuma akwai malamin mu zaune sai dai akwai wata magana da nake so in yi kafin in sauka domin ba mu kai ga siffar godiya da kuma yadda wato nau'ukanta suke ba amma wani karo insha Allah za mu ci gaba wancan rana da na taho nan na gaya muku cewa mun ɗauki alwashi za mu yi ta tsokanan ƙurdawa sai sun yadda mun yi muƙabala to mun tsokane su a haifan domin ka san abin an ce wanda abin nan wanda ya raina gajere bai taka kunama ba sai muka ce to ina muke ta harin wai na shanan ne bari mu fara daga lokal muka rubuta wasiƙa ga ta nan don mu yan fallaka ne zuwa ga shugaban izala bangaren sama'ila assalamu alaikum to malam sama'ila kada ce ba mu ce malam ba muna kiran muƙabala bayan gaisuwa majalisar mu ta ga dacewar mu kira ku muƙabala akan matsaloli da ake samun saɓanin fahimta a tsakaninmu da ku don haka ta rubuta muku wannan takarda matsalar farko da take son a yi muƙabala a kai ita ce fitar da aljanu bayan an kammala sai a sa wata rana da lokaci domin gabatar da wata matsala haka nan dai har a gama wannan mataki zai taimaka a gano gaskiya kuma a kawo ƙarshen ƙarya sharuɗan mu na wannan mukabala su ne na ɗaya mun saka ranar muƙabala ta zama asabar ta sama wato ranar bakwai ga watan sha ɗaya asabar mai zuwa kenan da safe ƙarfe goma a masallacinmu na juma'a idan kuwa wurin bai muku ba sai ku zaɓi wurin da ya dace muku ku sanar da mu kafin ranar litinin jiya kenan sharaɗi na biyu muna buƙatar manyan malaman ku su zo don a yi ta ƙari kada a yi da wannan sai wani ce don ba kira malam wani bane na uku sharaɗi na uku duk malamin da zai zo to ya zo da littafinsa a hannunsa ba za mu yadda malami ya kawo magana da ka ba ba za mu yadda ba na hudu ku zo da mai gabatarwanku mu ma za mu sa namu mai gabatarwa yawa na biyar babu hayaniya don haka nan za a ɗiba ma kowane malami minti goma ya yi bayaninsa babu mai kaɗe masa har ya gama ya gama eh, abin nan ya gama maganarsa kaga in ya ƙare wancan malamin shi ma sai ya nashi na bakwai eh, na shida za a sanar da hukuma wato polis don magance fikina na bakwai za mu yi sanarwa da gayyata daga sassa daban-daban kuma kuma za ku iya yin haka sannan na takwas yan agajinmu za su halatta kuma za ku iya kawo naku yan agaji eh, na tara za mu gayyaci masu ɗauka a katin har na bidiyo eh, malamin nan yana ɗaukan bidiyo don haka na muna so shi ma zai je duk masu ɗaukan katin ɗin muna so su je to sannan na goma duka wata muƙabala da za a yi nan gaba za ta kasance akan wannan tsari kuma kafin a fara sai an karanta waɗannan sharuɗa idan kuma da ku sharuɗa sai ku aiko mana don mu haɗa mu miƙa ma hukumar tsaro sai muka ce to kada amsar mu ta wuce ranar litinin to bari gaya muku amsa ta zo game abin da ya faru ranar juma'a muka yi wannan sanarwa abin da ya sa nake faɗan wannan ka a garin ukur don ko wani mai ne a ukur zai kira ni ne maganin sa billahi lazi ki kuwa ɗaya kwale yawa domin a can mun yi wasiƙa nan ya muka ba su da muka ba su to abin ya rikita su kwarai su rasa yanda ba su aje gabas aje yamma aje kudu aje arewa suka haura na saman suka ce ban da haifan suka dawo tsakiya haka a ƙarshe abin da ya faru shine yau sai suka kira sai ga ɗan sanda ya taho yana kira shugaban malamanmu na district da ya taho sai aka ce masa ana buƙatar ya zo shi da mutum guda police station sai ya taho gida ya gaya mun sai na ce to abinda za a yi da ni za a je dan ba wuya muƙabalar ne suke so a yi a police station ka ga mu rikice a gun to shine sai muka je gaban yan sanda don za mu fallasa ehe da muka tafi sai yan sanda suka ce to mu dakata sai su ma sun zo sai can kuwa ga sunan sun zo da limamin su na haifan da wani na ko shi ne mai dai wa'azin su ne suka ga dan fada ce to mu shiga daki muka shiga sai ce to abin da ya faru shi ne wannan takardar ne muka same ta DPO daga Barikin Ladi mace ce ta aiko mana ta ce maza maza in kira ku bangare biyun nan kar ku yadda ko wani muƙabala ranar asabar za yi babban bako zai zo ya wuce ba a so a ga taron jama'a sai nace a, ah, to tun da ranar asabar ne kawai bakon zai zo ai akwai lahadi akwai gaba ai sai dai sai ce a a DPO ta ce san ba wani mukabala kawai to bayan ya gama magana sai shi to amma ni ina tambaya a tsarin mulki na ƙasar nan daidai ne a yi debate muhawara kirista da kirista su zauna su fahimci juna akan wata matsala ko ko musulmi da kirista ko musulmi da musulmi wannan abu ana yin sa wurare tsewa na ƙasar nan yaya aka yi hukuma yanzu har ta samu kofar da za ta shiga ta hana wani mukabala sai ta an duba akwai fitina ne shi aka ce kar a yi sai muka ce to misali idan mu da su muka yarda za mu yi Iya samu sanar da ku kun yadda sai suka ce sai yake to liman ka yadda kai tun daga nan mu ka yadda za ka kira su saboda dan sanda ya shaida za mu yi mukabala din sai ce ba za a yi ba wannan shi yasa muka yi lattin zuwa wannan waliman fa duk wannan rigimar ɗazun nan ake yin ta na ja sam ba za a yi ba sai kai da kanka kuma yanzu ba za a yi mukabala ba ce ba za a yi ba kowa ya addinin sala ikraha fi dini aha yanda muke zuwa mu yi wa'azi rugage unguwanni mu je gidan TV mu yi kuma ku je ku sai fili ku yi ce to ba za mu haɗu ba mu fahimci gaskiya ya a'a sam fitina ce za a tayar kai ba kaya da yace ya shi ma ba za a yi muƙabala ba sam ba za a yi ce to rafe dai ka ji abin da suka faɗa amma abin da za a yi tun da sun ce ba muƙabala wanda ya sake sa kaset ko ya sake zagin mu mu ne yan bori waye za mu kawo kara idan rikici ya tashi kun sani to abin da yasa muke gaya muku can sun ki ta yiwu a nan da yake kusa ne da jos su yadda don haka nan ku kira su muƙabala muna nan muna shirye don mu bayyana wa mutane gaskiya don ba irin zagin da ba a yi mana suna fidda aljanu to kamar yadda na faɗa yanzu kai da kake fitar da aljani da wanda yake kar a fitar da aljani wai wanne ne makinka in ba aljani musifa ne to sai yace wai suna fitar da aljani to abin abin mugunta kenan in an cire ma aljani ba an cire ma ciwo ba wani yace a bar mishi abunsa wai shine masoyinka to muna nan muna kalubale kuma haka nan za ku yi a rubuce kada ku tsaya wata wata ku shirya wasiƙa ku ba su su zo muƙabala da haka nan mara basira zai gane don wani yana gani suna nan da ilimi suna da imani suna da gaskiya to gwanda a rika nuna musu akwai rashin gaskiya a cikin al'amarin muna buƙatar muƙabala daga yau har gobe bi insha Allah ta'ala Allah ya sa albarka cikin wannan aure da aka yi Allah mu dauke ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya saka wa jama'a da suka hadu nas'alullahi al-karim al-mannan al-qadir ala ma yasha أن يهدينا الصراط المستقيم ويمن علينا بثبات عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته